Z wielką przyjemnością chciałem Was dzisiaj powitać w studio, tutaj na żywo, studiem TV Sobudce, a nasz gość Lucis, nauczyciel z Syberii, to myślę wielka, dobra niespodzianka dla wszystkich widzów, którzy zetknęli się z Tobą, Lucis, już w różnych naszych programach, czy też czytali Twoje książki. E, y, przyjechałeś znowuż do Polski i jak zawsze z dalekiej Syberii, bo twoje miejsce zamieszkania się y, stałe nie zmienia. Tak, dokładnie, zawsze za Bajkalem. Za Bajkalem. E, jesteś tutaj e, w Polsce e, przez pewien czas, są jakieś zajęcia, jakieś warsztaty zapewne przy okazji? Tak, byliście już jedno i się jeden będzie jeszcze tansze. będzie, o mhm. tym powiemy na koniec. Dobra. Wiem też, że na jesień też kolejne plany, ale to na koniec, ponieważ no, ekscytująca sprawa. Do tej pory z Lucisem właściwie tak na antenie wprost o tym nigdy nie było szeroko mowy. My przypomnimy jego książki, a jego ostatnia książka jest szczególnie elektryzująca i tytuł tej audycji już do niej nawiązuje, ale pisałeś książki, które głęboko sięgają do tradycji praprasłowiańskich, ale właśnie do głębokich tradycji starożytnych w gruncie rzeczy. Ta pierwsza, przynajmniej co się w Polsce ukazała, odmładzające jabłka, czyli starosłowiańska sztuka miłości, bo miłość jest jednym z takich najbardziej centralnych zagadnień, e, które podejmujesz i ten niesamowity tytuł, który mógłby mm, <laughs> spowodować kontrowersję, e, cykl Bóg lubi się kochać, nowy wymiar miłości i seksu, ale to nie ma, to, ma, to jest tak pięknie omawiane i pisane i na warsztatach omawiane. Potem była druga część, znowuż Bóg lubi się kochać, transmigracja i to, co dzisiaj będzie głównym motywem e, naszej rozmowy, e, książka od niedawna, e, też ją niedawno otrzymałem, Podziemna Cywilizacja, tom trzeci, Bóg lubi się kochać. Słuchaj, Lucis, bo <clears throat> tego się wszystkiego uzbierało. Motyw przewodni wszystkich tych publikacji jest, jest w zasadzie miłość, tak. Jest poszukiwanie duszy, by stać się, nie wiem, dojrzalszą, lepszą, a te podziemne światy, które jak się okazuje istnieją według Ciebie również i które miałeś okazję zwiedzać w podróżach mentalnych, to Was zapewne elektryzuje, o tym będzie mowa co takiego jest w tej historii człowieka, że ta miłość i ten element seksu jest jakby ciągle przywoływany. Wczoraj mieliśmy piękną audycję Juliana Rose, Sergina Rose, naszego wspaniałego przyjaciela, który zajmuje się rolnictwem, różnymi takimi sprawami na temat y, pierwiastka żeńskiego i męskiego we wszechświecie. Piękna tej polaryzacji, y, piękna wzajemnej gry między tymi żywiołami żeńskim i męskim. Była to też taka opozycja wobec zarówno ideologii gender, jak i też takich patologii typu e, totalne tabu, bo seks i miłość to tabu. E, wydaje mi się, że u ciebie też e, ta głęboka myśl przewija się. Ona pochodzi ze studiów i doświadczeń ciebie jako człowieka z Syberii, człowieka, który do Sowieńszczyzny sięga, ale też człowieka, który, jak się okazało, podróżował poza ciałem. Co jest motywem przewodnim tego, co ci się zbiera, czym dojdziemy do konkretów? Пока мы дойдем до конкретов, то, <clears throat> то есть такие temat, który bardzo mocno poszerza świadomość, kto my jesteśmy, gdzie my jesteśmy, co jest najważniejsze, bo my mm, niby mówimy, że zbadali Ziemię, ale znamy, że na przykład zbadali ocean tylko na 3-5%. Tak samo zbadali Ziemię i podziemie też bardzo słabo. I poszerzenie świadomości lepiej pozwala nam zrozumieć, kto my, gdzie my, dla czego my tu żyjemy, jaki tu jest cel i jak e, jest u tych, którzy równolegle jest z nami tutaj. Właśnie, my jesteśmy rozpaleni takimi tematami jak inne światy, wiesz, inne cywilizacje. Wiedza o tym, że w pradawnych czasach, a nawet dzisiaj y, istniały i może nadal istnieją podziemne cywilizacje, jest tak szeroka, pochodzi praktycznie z wszystkich kontynentów, ale szczególnie pochodzi z Dalekiego Wschodu. Y, o tym jest najwięcej. Często się słyszy Szambala, Akharta, mm, podziemne światy. Y, czy one według Ciebie istnieją realnie? I tak i nie, zależy czym mierzyć. To jest zawsze to jest ta sama dychotomia, czym jest świat i falą, i cząsteczką. Także wszystko jest względne. Einstein powiedział najważniejszym, że wszystko jest względne. I jeżeli się zgodzimy z tym, co nas dzisiaj też naucza fizyka kwantowa, to w zasadzie wszystko, co tutaj jest łącznie z nami, tak. jest pewnego rodzajem iluzji, przynajmniej jeśli chodzi o tak zwaną materię. To tu byłaby zgoda, ale czy w ramach tej iluzji, którą my się na co dzień posługujemy, E, te legendy, te podania, te przekazy o e, ukrytych światach pod ziemią, w sensie takim bardzo fizycznym wręcz. Absolutnie prawdziwe informacje mm. i teraz już sporo otwo otworzono takich miast, na przykład nie tak dawno w Turcji było otworzone całe podziemne miasto na kilka kilometrów. E, tak samo wiadomo, jak Chińczyki wszedli do Patale, tej tybetańskiej mm. stolicy, stolicy mm -hmm. І те, що творили під поталом ціле там місце, так зарівніш і знано, що Ельдорадо було там Америка, э, в Америці і так, так далі. Ну, а, агульні, можна повідати, здецидовано, що так, подземний світ існує. І треба тут добре зрозуміти, в яким стопні він існує, як його межить, як його бадать, на ілі глибоко він існує. Ну, Wyjaśnimy dziś wszystko. Zdecydowałeś się mówić o tej części swoich doświadczeń duchowych, która dla nieprzygotowanych e, widzów byłaby czymś bardzo jakby niekomfortowym, ale akurat wśród widzów NTV temat ten w większości jest absolutnie akceptowalny i ważny. E, możliwość e, wychodzenia ludzi poza ciało, możliwość podróży mentalnych, wiele nazwisk w świecie opisujących te zagadnienia Monroe, jak tak już bardziej racjonalnie, słynna postać już, e, czy potem Bruce e, Moen i tysiące innych ludzi, którzy doświadczyli na własnej skórze możliwość wyjścia poza ciało i niektórym z nich zdarzało się trafiać w takie właśnie dziwne, nadzwyczajne miejsca. Докладній, Це на Всході, там, де я учив чи виховувався, один із способів навчання, бо в подружжі позачалі Wszystko, co my uczymy tam latami, można wyuczyć za miesiąc, dwa, mm -hmm. za jedną godzinę. To jest przyspieszenie procesu uświadomienia, doznanie, nauczenie tysiące razy szybciej, po prostu. W podróży poza ciałem ty jednocześnie widzisz e, wszystko i od zewnątrz, i od środka, i przeznaczenie tego przedmiota, i, i co, i jak, i dlaczego. I widzisz w czasach, jak on rozwijał się, jak on był kamieniem, jak on przekształcił się w metal i tak dalej. To jest na tych, natychmiast ty widzisz cały obraz wszystkiego И в подорожи по зачалам э, вот сам процесс научения, он не позволяет себе ограничить ни przestrzenią, ни czasem. Jeżeli tobie się to przytrafiało, to mniej więcej od kiedy? Pierwszy raz 19, 12 lat. O, to bardzo w młodym wieku i w jaki sposób to zapamiętałeś? Czym to dla ciebie było? Co wtedy zobaczyłeś? Tak naprawdę w 12 lat to już było takie świadome, a mhm. samy pierwszy raz to było, e, jak miałem 5 lat i my chodzili do sąsiadów. Po prostu ja mm, nigdy nie byłem u tego sąsiada w domu. Była taka rodzina, która dla nas była zamknięta, no jakby to powiedzieć, no na każdej wsi jest rodziny, które między sobą trochę mhm. niedobrze nie, żyją. Rozumiem, mijają I się z daleka. Mijają się, a А <clears throat> в подружжах пузачам доклад не видел где там якія спокоі цо у них там где банки шклянки стоен и так далее и то было bardzo цікава бо пужні то справдзалася в жычыстачы пужні они та родина уехала с нашей вщи и мы там пошли до их таго домка и то вшыско справдзілася ну и спора иных таких было А по инициации, которая был в 12 лет, то в втады ж было это барdziej świadoma. konkretnie z nauczycielem spotykali, się, wychodzili poza позачало, żeby coś doświadczyć, coś zrozumieć, coś widzieć. Jest na przykład takie duchowe momenciki w nauce o miłości, które można tłumaczyć, no idealnie to widać tylko z subtelnego świata. I to musiało trwać i trwa nadal, rozumiem. Czy, czy też bywają współcześnie chwile, kiedy potrzebujesz takiej podróży mentalnej i to robisz? Ja staram się mm, nie odkrywać ten e, wewnętrzny świat Rozumiem. i swój, i innych ludzi, ale ogólnie mm, muszę powiedzieć, że tak naprawdę to wszyscy robimy. Przeważnie w trakcie śnie bardzo często e, stracenie świadomości i te różne momenciki. No i nie, nie mogę też powiedzieć, że nie i no tak to jest w ramach zajęć, konsultacji, które mam. To jest często takie narzędzie, które pomaga. No, powiem zwykły, taki bardzo przyziemny przykład. Byliśmy na wyjeździe nad Bajkalem. I musieli pojechać w któryś moment do tajgi. I już połowa grupy startowała Я подходжу до свого самоходу, у вас такий самоход Was радянський, pamiętam, który tak. e, Jestem z rocznika, który pamięta ten czas. час ремонтуєш, <laughs> час їздиш. Пробуй його відпалити, він не відпаляється. Щоб знaleźć про причину, треба його на полу розібрати. Я кладу ще в świadome śnienie, zerknę i widzę, że po prostu trzecia świecia jest nieczynna. E, trzecia świecia, to jest... E, świeca. Świeca. O, teraz Tam jest taka świeca. Świece, no. świece samochodzie. Tak Wstaję, tak otwieram maskę, wymieniam świecę i jedziemy dalej. Nie musisz całego samochodu rozbierać. Nie musisz. I tak to można z jakiejkolwiek branży. Ja powiedziałem tylko przykład taki bardzo tak. prymitywny. Mhm. A naprawdę te wszystkie zdolności, umiejętności dają się człowieku, żeby on rozwijał się, żeby on poszerzał świadomość, postrzegał e, na przykład praw przyczyny swoich zdążeń, chorób, e, co żyć, jak żyć, do czego on on żyje, do czego on dąży, co jest jego przeznaczeniem życiowym. Bo w podróżach po zaciałach to idealnie widać. Tam wy możecie widzieć całą swoją życie od, od A do Z i nawet następny. I wtedy to daje mocne natchnienie, sens życia. Pojawia się taki napęd. Można nigdy nie znudzić się z tego powodu. Ta rzeczywistość jest, e, jeżeli już mówisz o tej penetracji w głąb, w przeszłość, czy nawet przyszłość, to, to jest nieskończona podróż każdej duszy? Nie tylko w tym wcieleniu według Ciebie? Ani istnieje ograniczenie. No. Ograniczenie u każdego człowieka istnieje. No na przykład przyszłość jest bardzo często rozmazana mm. albo zamknięta, żeby my przez te interakcje nie mieli na to wpływu, żeby tak. na czysto odbierali doświadczenie. Ale ogólnie tak czy siak można zrozumieć, wybrać branżę być гидравликом czy marynarzem. Mm. I вот, to na przykład można. nie będziesz widział, w którym tam ciebie zakładzie pracować i tak dalej, no już mniej więcej znasz, że musisz tam być hydrauliką. A łatwiej penetrować przeszłość niż przyszłość? Mm. Ogólnie niby na logikę tak, ale niedokładnie, nie, nie bo no. wszystko zmienne. Nawet przesz, hmm. przeszłość też ona jest zmienna. My tak samo siedzimy, przemyśleli i ja na zajęciach, które prowadzę o snach, o podróżach poza ciałem, e, zawsze o tym mówię i ludzie też to w końcu przychodzą i mówią, że вот 5 lat temu widzieli sen i w trakcie tego, jak oni ży- przeżyli te 5 lat, ich pamięć o tym śnie całkiem zmieniła się. И не важно же, як они его занотовали, они за 5 лет они ему не докладnie było tak. I oni pamiętają, że było dokładnie tak. Zarównoż my sami możemy niektóre zdążenia naszego dzieciństwa mówić, że oni zmienili się, my ich inaczej odbieramy. Ja wiesz, też mam takie przeświadczenie, często się nad tym zastanawiam, jak się nieraz tu mówi, no, że w sumie ta przeszłość też może być różnie czytana. Każde wspomnienie o jakimś momencie naszego życia w gruncie rzeczy coś zmienia i każde następne wspomnienie jest już nieco inne, ponieważ to wcześniejsze w jakiś sposób zagospodarowało pewien typ doświadczenia. Było doświadczeniem absolutnie niepowtarzalnym i każde kolejne jest troszkę inne. Tak, dokładnie. Tak, I czasami jeszcze jesteśmy w stanie zobaczyć coś, co kompletnie od innej strony wyjaśnia, co się stało, dlaczego się stało i nadaje temu wydarzeniu kompletnie inny sens. Dokładnie. Tak, Stąd też Myślę, że te wszystkie przekazy duchowe i filozoficzne mówiące, że to wszystko jest pewnym elementem ciągle, że jest tylko tu i teraz w gruncie rzeczy, bo to się i przyszłość i teraźniejszość tak naprawdę zawsze odbywa w momencie, kiedy się skupiasz na czymkolwiek. Ale też y, w tej gigantycznej ilości, rozumiem, Twoich podróży y, poza ciało, często w celach terapeutycznych, pojawiły się te, które właśnie w tej książce, tak mi się spodobała, tutaj mi Krystian, właśnie byłem w Poznaniu i wyciągnął tą książkę i pokazuje mi najnowsza książka, mogliby się kochać, myślę, co tam, a on mi tutaj podziemna cywilizacja, mi, o kurczę, moje klimaty. I dlatego tak się ucieszyłem mm, z tego tytułu i z tego tematu, ponieważ mm, <clears throat> to jest coś, co każdy człowiek na Ziemi w tym rozwoju swojej świadomości prędzej czy później de facto chyba dotknie. Доткnie, познает, неуникненно. То есть это неуникненный этап эволюции развоя. Wszyscy, każda monada, która przyszła na Ziemię na pełny kręg reinkarnacji, na pełny kręg doświadczeń, ona tak czy siak kiedyś to poznaje. I ty zacząłeś te podróże, wspomniałeś w roku 12, ale czy wtedy była to też pierwsza podróż, jakieś miejsce, które uznałbyś, że jest w jakimś sensie podziemne? Czy to było trochę później? E, sami podziemne podróże to znacznie później zaczęli mm -hmm. się, to tam trzeba mieć określony rodzaj przygotowania, mm -hmm. bo istnieje, no nie przypadkiem bardzo często mówią, że piekło albo coś takiego jest pod ziemią. Tak. Тобто, не przypadkiem, то не означає, що докладні так є, але існує телургічний свято, який досить тяжкий для нашого умислу, зрозуміння, емоцій, учуч. І ми можемо часто попросту зварювати, якщо не будемо мати моцно викшити wykształcony, skondensowany umysł, który nie wącha się w prawo, w lewo pod wpływem emocji, przeżyć, mm -hmm. tych strachów, lęków itd żeby mm, tam się dostać, a wiele osób e, próbowało się dostać i pytanie tylko kto wrócił i mógł o tym opowiedzieć. Taka podróż fizyczna wydaje się być e, prawie niemożliwa. Yy, yy, a jeżeli się zdarzyła, to no musiała być jakaś interwencja jakichś innych sił, bo człowiek sam chyba nie jest w stanie tam się dostać o własnych siłach i wydostać się o własnych siłach. Istnieje e, takie e, w ziemi mm, mm, takie długie jaskini, takie długie przejścia, takie rury, e, które łączą e, nasze światy powierzchni, światy podziemne i problema właśnie nie w tych e, tunelach, mhm. A problema w tym, że w podziemnych światach i w podziemnych tych komorach, takich, no, ja nie znam odpowiedniego słowa, jest inna biologia, zoologia, fizjologia i ogólnie człowiek może tam spuścić się, но <clears throat> если он там які час э, бенди у него изменяется физиология он мусіць дастасавацца до таражнейшага паветча таражнейшых климатов и поворот его с поворотом есть очень часто неможливый. И на дичь дичайший мы знаем это как bardzo мало людей, которые ну, есть они описаны в старожитных książках, описаны, которые вруцали но альбо шибко умирали, альбо изникали альбо еще что ж. I z tego powodu <clears throat> zazwyczaj wszystkie podróże po, mm, w podziemne światy odbywają się albo w ciele subtelnym, albo mm, poprzez transmigrację. W środkowym świecie, między światem naszym i podziemnym, istnieją takie polości w ziemi, w których jest te ciała, które można użyć tak jak my zmieniamy samochód. Jedziemy do granicy, wysiadamy z polskiego samochodu, wsiadamy w niemiecki, jedziemy dalej. Albo lądujemy na lotnisku, gdzie czeka nas gdzie <laughs> tak. <laughs> ale to jest bardzo fascynujące. Słyszeliśmy też, słyszałem o takich właśnie przypadkach, że są takie miejsca, gdzie troszkę jak w filmie Avatar, to czy w znaczy tego, że są y, po prostu ciała jakby w swoistym letargu, uśpieniu, hibernacji. Tak które y, czekają, y, są takimi samochodami w naszym Dokładnie. Języku. Ich można użyć, żeby podróżować w tym świecie, bo oni idealnie dostosowane do mm -hmm. podziemnych warunków, bo tam e, no, jest mocne mm, różnice w powietrzu, mm -hmm. w mhm. wodzie, e, no i w innych takich rzeczach, które nam ciężko nawet określić jak, jak w okrętach podwodnych, jak nurek wypływa na zewnątrz. Dokładnie, on od razu... Do komory musi wejść, tam tak. dopiero się z tym wszystkim e, rozebrać, ubrać i, i wyjść, jak wodę odpompują. E, czy ty to widziałeś e, w miarę z bliska, tą sytuację, e, że taka komnata istnieje? Tu w tej książce tak. jest rysunek, A nie, tak opisany jest. jest też opisany na rysunkach. Opowiedz chociaż parę zdań, bo wiadomo, że całej książki nie jesteśmy w stanie to opowiedzieć, e, ale pewne niektóre momenty z tej książki takie elektryzujące. E, no, po-pierwsze, to trzeba świeżo powiedzieć, że istnieje nie tylko w, tam, w Tibecie, albo mhm. gdzieś tam na Sibiri. Naprawdę te podziemne komory pomiędzy naszym światem i tym światem istnieją na każdym kontynencie. Mhm. To zawsze tak było. To kilka było przyczyn. Jedna z przyczyn, dlaczego to tworzyło się, żeby mieć А, на przypadek jakichkolwiek войн, падения метеоритов, трагедий и так далее, чтобы люди мяли Такий запас чал на przypadek wznowienie новой цивілізації, відбудування нової людськості mm-hmm. і так далі. Тобто, скільки різного роdzaju поводів робили ще такі камори? Większość tych камор зроблена в такий спосіб, що фізично в них трафить або є неможливо, Абсолютно, то есть э, физичнее. Вот, ну, я якщо зараз Тарас мам, єдну камору на мишлі, у нее нема джвів э, в таким... Э, в класичному сенсі. В класичному сенсі, то есть там не можно трафити вот в такий способ и... Jest rzeczywiście takie komory, w które można wchodzić i na przykład u nas w Rosji jest dosyć taki słynny pisarz, on teraz żyje, pisze książki, on w jednej z takich komor bywał nawet, opisuje tych dokładnie, jak tam drzwi wyglądają, jak tam siedzą te ludzie w hibernacji. No to, co dotyczy podziemnej cywilizacji, Mm, to przeważnie to jest taki komór, który jest całkiem e, zamknięty i tam ustawiony wewnętrzny balans tych wszystkich energii, mhm. balans e, e, tych cząsteczek i tylko dzięki temu oni nie psują się te ciała. To jest bardzo ważne, jeżeli komuś się trafi, bo dostał takie pozwolenie, by dotrzeć do takiej komory i akurat, akurat w, tym, w tym sposobie y, awatara, y, czyli tak wejść w takie ciało, odbyć podróż do właściwej krainy, potem wrócić w tym ciele tego awatara, następnie no, przejść z tamtego ciała do tego, które zostawił w tej komorze, no i potem y, gdzieś tam wrócić na ziemię, tak, tak. na powierzchnię ziemi. No jest kilka takich wariantów. E, no to jest, jeżeli zaczniemy od samego prostszego, to jest po prostu podróży poza ciałem. Człowiek mentalnie albo duchowo zostawiając ciało u siebie w domu, w łóżku, po prostu leci i podróżuje. No, I wtedy nie ma tych wszystkich niebezpieczeństw i utrudnień. Nie ma, no wtedy i trzeba e, dobrze pamiętać, że istnieje określone ograniczenie. Mhm. Inaczej mówiąc, jest якісь э, окреслені такие шипоны границы, через которые человека попросту не впущає, ну, його душі навіть не впущає, не, не ходить у фізичному тілі, так, так. поки місто вона є не готова. Окреслена чистость, свідомість, не небачення, ну и так далее, Статус значение, то есть, Тобто, то есть э, этап эволюции в развое. Дошedłeś, masz. Nie doszedłeś, załatwiaj пока jest proste nauki, takie jak tu jest Musisz wcześniej przećwiczyć inne rzeczy. A jak doświadczył i chodzisz i nie ma, no, sporo ludzi tam podróżuje. Na przykład teraz ja jestem pewien, że ci, kto nas słuchają, a nie odczuwają rezonans naszych słów i to, co ja mówię, opisuję w tych książkach, możemy poczuć, a to ich, ich wspomnienie z tych podróż poza ciałem. Bardzo często ludzie, których ja na przykład spotykał w, poza ciałem, fizycznie, jeżeli ja go znajdował w fizycznym świecie, próbowałem z nim o czymś takim rozmawiać, on kompletnie był co ty, jestem komunistą, jakie tu jest podróże poza ciałem? Miałam takiego przyjaciela jeszcze z poprzednich wcieleni, gdy byliśmy mnichami, i, a w tej życiu on był komunistą. I ateistą przy okazji. I ateistą, i absolutnie wszystko, mhm. co było związane z duchowością i negowały tak, ale wszystko jedno wyczuwało między nami mhm. jakąś taką mhm. przyjaźń. No jak tylko my byli poza ciałem, w światach subtelnych, to był najlepszy taki po prostu mistrz, pod, mistrz tych podróż i, i był tam bardzo zdolny i miał super umiejętności. Tam też była przyczyna, on musiał trochę odejść tego, żeby zrównoważyć siebie, bo dusza zawsze musi wam mhm. być w balansie takich i takich energii. Tak. tak na marginesie, jak to jakiś antykomunista słucha, to będzie mu ciężko to zaakceptować, no bo jak już antykomunista, to musi być zły od początku do końca. Znaczy komunista musi być zły i nigdzie wcześniej nie mógł być jakimś duchowym mistrzem w swoim wcieleniu, a to w tych regułach duchowości jest kompletnie inaczej. Tak. Czasami przeskakujemy całkowicie sobie przeciwnych ale to, to już jest wiedza dla trochę, jak to się mówi, bardziej zaawansowanych. Natomiast tutaj zatrzymując się w tym miejscu, co powiedziałaś, czyli tak, jesteś, y, mówisz, że ludzie słuchają, że to będzie rezonowało, wybrałeś się w taką podróż którą z tych podróży, bo tak byłoby dobrze, gdybyś tak zaświadczył mhm. takim, taką konkretną historią, czyli był moment, kiedy po raz pierwszy tak naprawdę znalazłeś się gdzieś w tamtym świecie, tak? Mhm. Podziemnym świecie. I? i pamiętasz to, możesz to troszeczkę opisać? Ja już nie pamiętam, który to był po raz. Ja to e, nieważne, który raz. Dobrze. A... A, a w czym pytanie? To jest Chodziłoby opisać? mi o to, żeby opisać jakby tą scenerię, wiesz, jeżeli e, widziałeś tą komnatę, gdzie w e, jest sensie fizycznym, bo to jest troszkę coś innego, wyraźnie mówimy, że to jest inny sposób przemieszczania się do tamtego świata, bo po prostu ciało zostawiasz jedno, wchodzisz mhm. w drugie i to rozumiemy, a ty e, doświadczałeś raczej mentalnej podróży. To jest, jest E, kilka rodzajów. Jest mentalny, kiedy twoje ciało zostało w twoim w domu, w pokoju no właśnie i, o tym, i tak. tak. Jest drugi rodzaj, tak. kiedy ty fizycznie wchodzisz e, w specjalne przestrzeni podziemnej, mhm. fizycznie. Mm, wchodzisz jednak, tak. E, tam możesz zostawić swoje ciało fizyczne mm. i ubrać się w to ciało, które przeznaczone do podróży do, do tego, niższych tak, tak niższych przestrzeni. Tu trzeba dobrze mm, zrozumieć i wyjaśnić jedną najważniejszą rzecz – E, ziemia, ona nie jest jako bębel, e, bębek, takie całkiem pusta. Ona bardziej po, podobna jako taki syr e, z tak. takimi polościami. Z podziemnych... I tych kamor, tak, tam tych, tych ogólnie takich głównych kilku, mhm. takich największych. Każdy ma i własne tam i swoje klimaty, i, i, te, i flory, i fauny. A skąd różne. bierze się tam energia? Skąd się tam no, fauna, flora, gdzie tam jest słońce? My słyszeliśmy się o wewnętrznym słońcu. Jest, to wszystko istnieje. Wiesz. I istnieje, gdzie... Mm, вещи, coś w, e, w przestrzeni pośrodku tego, coś, co promieniuje mocne światło. Bardzo podobno do tego, e, jak u nas w starożytnych czasach właśnie te kamienie przynosili z podziemia, jak budowali na przykład w Egipcie tych różne podziemne komory. Przecież teraz naukowcy jak badają, tam widzą na sufitach, tam na, nigdy nie ma tej spalin Тож відляли чимсь іншим. І зазвичай приносили, між іншими, теж, і відомо, що приносили землі, з поджем'я, так як шиштали, які попросту промінували то швятло по сетки лет. Не так э, давно, там, 70-90 лет тому в одном из гробовцев во Франции отважили гроб, который был там закопаний кількасот лет тому, и там был кристалл, который до діч еще світлів. Але то зазвичай шибко зника на, на чарних аукціонах, то спшидаєний, каждый там таких частных коллекциях тот шима публично того не показуем. Але есть, можливо. мы знаем уже есть такие лампы. Есть нават батэрыя например, ну, на наших статках касмічных батэрый, которые служым по 50 лет на одном ладовании. Вот наши статки космично уживаем батареи, один э, раз ладуем их на земле, 50 лет они там служен, выдают сталый таки самый пронт. Mm-hmm. На засадах тех э, радиоактивных изотопов, mm-hmm. то, что там, ага, то, что там я щегулов не знаю. I tak samo w świecie e, podziemnym istnieją komory, w których jest nośnik fizyczne, a jest takie, w których nie potrzebna mm, e, tych e, lamp, latarek, żarówek, po prostu samo powietrze ono, zwi- ono świeci się. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Coś podobnego my może mamy, jak mamy taką m- mgłę. m, Вот Albo jak zorza, powiedzmy, to ona wprawdzie Zorza. dostają ze słońca, no ale widzimy zorzę, która się Tak, świeci. a my nie widzimy Słońca nie żyła, widać, ale tak, sama ale przestrzeń tak, świeci się. świeci, Вот tak, coś tak, tak, takiego zorza na jest. przykład. No i również jest sporo tych, które nie oświetlone. Они po prostu jest pusty, no istoty, które tam żyją, oni już przyzwyczaili się do tego, oni mają sonary takie wewnętrzne i oni widzą, czują, im oni niepotrzebne te same światło. Wystarczy, że coś jest ciepłe i ty, wi- poprzez tak termowizor, termowizor jako urządzenie widzi ich kształty, obrazy, ruch, e, tylko Podobnie. tyle, że, że w oparciu o emisję ciepła i źródła ciepła, Mm, mniej lub no. bardziej ciepłe. Albo czy światło, albo dźwięku. Aha, jeszcze Bardziej dźwięk, tak. takie Aha. echolokatory. Echo, echolokacja. Echolokacja. Tak, rozumiem, jak, jak jak choćby, nie wiem, wieloryby, czy, czy delfiny, czy... No i pośród tego wszystkiego trzeba mm, koniecznie powiedzieć, że istnieje Є ще один родзай поджемних таких сал, камор і так далі, які знайдуться в інній частотливості. Mm-hmm. Іначе мовлять, якщо б я навіть і спробував, або хтось із нас, трафить до них, то би попросту би не мав шансу, бо вони, так як поле електромагнетичне, є різного роздаю фази, ми, наприклад, бачимо там в ідеальному, але не бачимо не в ідеальному, але камурки ділаємо. I вот так само istnieją takie podziemne e, strefy, w których, e, które wibrują na innych częstotliwościach. My możemy tam trafić tylko i wyłącznie, jeżeli tak samo zmienimy swoją częstotliwość. Fizycznie to jest wprawie niemożliwe absolutnie. A czy ty pamiętasz dokładnie taką jedną podróż, gdzie mm, powiedzmy coś konkretnego zobaczyłeś? No, ty jak opisujesz miasto, Sobótkę, No tutaj tak, mówisz wprawdzie o tych, o w tych tej książce oświetleniach, pisano jednej ale z taki, takich. tak, tak, a takie ma namiastkę tego. w Tak, książce. jest na, na, mia- po- pokazane, jak e, na przykład e, w tej dokładnie podróży tam e, nie ma samochodów, nie ma drog. Вот, e, w tej polości nie ma drog, samochodów, вот в нашым э, разуменню так. разуменню э, там шуцуванне важнее на том что бы мы назвали бы талежыкі <laughs> но э, я вем же зараз mm спору люди могут засмяць и так далее У нас не, а, у нас... но але то есть правда mm але те талежыкі важне не так як większość мысли же, то есть, что штучного они они же ж є живі. Тобто одночасно ніби метал, а можно powiedzieć таки біометал. Они выращаются, у них, например, ну, нема швев, нема э, заинсталлованных Нитов, приводов. он сам рощни появляется, mm-hmm. и он управляется при помощи мозгу. Mm-hmm. с ним коммуникуется человек попросту, он хочет лечить, и он там лечит. Э, сами дома, ну, например, przykład, вот могу писать дома. Они тоже ростут, он подобные, как грибы, Nie to, że rosną, ludzie jak gdyby, e, no nawet to nie ludzie, a te, te, Te istoty. te istoty, które tam żyją, oni domy hodują i domy em, mogą rosnąć, po prostu oni dają mu potrzebny im e, kierunek, rozkaz, i jak on musi być Tak się troszczą szerokości. jak o drzewo albo o krzewy, które można też w ogrodzie. Tak, от przy dotknięciu jest bardzo podobne jak u nas, вот я свои, jeżeli pytajcie moich uczuciach, вот to, co u nas jest drzewo baobab. O te korki do szampana, my z tego Aha. buka, jak on te po polsku nazywacie? No, Korki Bóg. No szampan, no korki, no z, z tego, z, to się mówi, no... z tego yy, drzewa. Z drzewa, no, no, ale to taki korkowego. miękki. Tak, jak korek, korek, ślad korek. I mówi, on tak, taki tak. duży Mhm. w Afryce u nas gdzieś rośnie na ziemi. I вот te domy, они вот przy dotknięciu mają takie same uczucia, ona żywa, ona z tobą komunikuje. No ja teraz opisuję jedną taką cywilizację najbardziej a, гармонijną jak gdyby, A, a, ja które rozumiem, jest y- tak, jest technicznie, odwrotnie. Tam jest zupełnie e, no, zupełnie Technologia inaczej. jest, dominuje. Technologie dominują zupełnie bezlitosne, bezżałosne, nie ma Mało duszy tam miłości, mało i energii, tak dalej. tak? I Tak Mm. to się mówi, że to są takie, no powiedziałeś, że germańskie, to, to, to jest takie oczywiście uproszczenie, tak, ale mm, Mm, my chcemy powiedzieć, mechanistyczny, mechanistyczny, mechanistyczny, mechanistyczny pragmatyczny, mechanistyczny. Tak. No też nie bez powodu, bo oni dostali najbardziej ciężkie odpowiednie strefy w podziemi, bo tam jest gdzie jest lepiej, gdzie najlepszy klimat, jest gdzie gorzej, gdzie jest światło, gdzie nie ma i tak dalej. I każdy z nich w różny sposób e, dostosuje. I na przykład jest te mm, полости, вот мы знаем dobrze e, o ma- o majańskiej cywilizacji, Tak, tych tak, wszystkich tak. i znamy, że w jeden dzień oni po prostu znikli z powierzchni Właśnie, Ziemi. A gdzie oni? Oni jest tam. I Zeszli oni- pod ziemię. Они зашли под ziemię, znaleźli odpowiednią tam przestrzeń i odpowiednią e, częstotliwość. Zmienili ją i cię- ciężko im teraz wyjść, bo oni muszą zmieniać ciało i tak dalej. No oni tam istnieją, oni tam żyją i tak dalej. I A gdybym miał, y, wiesz, to jest takie najbardziej sztandarowe pytanie, które się pojawia, kiedy mówimy o innych kulturach, cywilizacjach, grupach istot. <clears throat> Czy dałoby się je tak dzielić wedle kryteriów, że jedne są powiedzmy dobre, a drugie złe? Jeżeli mówisz, że jedne są bardzo techniczne, takie beznamiętne, no to też nam to do końca nie odpowiada, bo nie ma tam miłości za dużo. Mhm a my robimy takie kryteria podziału, czy dobre, czy złe, w zależności od tego, gdzie jest więcej miłości, empatii, tak, tak albo i mniej. Bo to, co my znamy mm, i mogliby określić, że tam więcej miłości, empatii, to jest przeważnie Szambala i Agarta. Mhm. E, inne jeszcze 4-5 mogą, my mogliby ocenić inaczej. Mhm. No w rzeczywistości, jeszcze raz powtórzę, to jest względnie, naprawdę to jest względnie. Mm, pojęcie dobra i zła, nasze i pojęcie dobra i zła, gdzie indziej, również w podziemi jest e, zupełnie inne. Inaczej. М, Pojęcie nawet litości, pojęcie, no nawet тут мы widzimy, że czasami człowiek, <clears throat> który jest strasznie chory i tak dalej i z litości mogą, м, niektórzy mogą mu pomóc umrzeć, żeby on nie męczył się. Czasami tak zdarzaється, nie? I to s- niby to samo zabójstwo może wyglądać inaczej. I tak samo w tych światach jest zupełnie inna logika. Ja na przykład e, No mogę powiedzieć o Łodzi, na przykład o tej przestrzeni, w której byłem. Jeżeli u nas tu na ziemi jest największa wartość na poziomie takim współczesnym pieniędzy, tam jest woda. Jako waluta po prostu. Вот центральное место каждого места дорожнейшее, то есть банк, сити-центр, так. так? А там есть такая плаза, цош, ну, такий плац, і в швидку нього це ж в родзаї фонтанний. І i to jest naj, największa wartość. wartość tego miejsca. I jedna из инициаций, которую то было, чтобы дойти до той фонтаны и выпить той воды, которая забирала в собі окрешленную энергию, окрешленные цехи якости. И когда их в в себе, твоя ДНА и так далее, э, zmieniają się, zmieniać. zmieniając się. dokładnie, jeżeli by na przykład po takiej podróży zrobili by badanie DNA do i przed, to widzieliby zmiany. A jeśli chodzi o istoty, które tam spotkałeś czy widziałeś, y, w jakim zakresie są podobne do nas, są typowymi humanoidami, w tak nic nie wyglądamy, a mm, czy są też. Y, Jest fizjologiczny i fizyczny, i duchowy. E, ja mogę powiedzieć tak, że. Mm, А мы нігде не достанем достанемо такие возможности, чтобы в тракті єдної витічки обежити шістко и так далі. Бо кожна така подорож зазвичай має дуже конкретну ціль. она мусить быть моцно оплацована, в ній мусить бути э, заладована э, якась конкретна потреба. ты мучишь меч на то... Ну, так, так, як мы зараз доздаємо визы, так? так ну, зараз ще упрощено, але в таких подружах то, то дозволення є ще bardziej skomplikowany. Mm. I czasami, na przykład jeśli chodzi o mnie, to moi przewodnicy, nauczyciele, oni e, litując e, i znając na przykład, że ja mogę zareagować na coś niedobrze, na coś nieprawidłowo, oni po prostu przymykali gdzieś tam oczy albo umijali te strefy, które ja mogę nie zrozumieć i tak dalej. No tak się, że mówić nakładali określonego rodzaju ograniczenia, żeby nie zepsuć i albo po prostu, żeby wypełnić to, na co jest potrzeba. Potrzeba. Ale jeśli chodzi chodzi o wygląd tych istot? Już, no, bo widziałeś w tych podróżach zawsze ten sam typ istot, czy... E, jest różny? jest... E, no, można, я, no, я będę kłamać, jeżeli zacznę jakieś procenty mówić, no jest od 80 cm, 1,5 metra, mhm. mniej więcej tak jak my i, i jest wyższy. Но зазвичай традиційним mniejsze ciało jest najbardziej wygodniejsze w tych przestrzeniach. Mm -hmm. To no jest nawet na logikę. E, Lazać po jaskini i tak dalej też logicznie, mniejsze ciało. Tak, pamiętam taką mm, notatkę naukową sprzed może kilku lat gdzieś tam przeczytaną, że w Europie podziem jest gigantyczna ilość setki kilometrów podziemnych korytarzy. Tak. To jest ustalenie naukowe gdzie mm, ten korytarz ma powiedzmy wielkość, nie wiem, do metra, czasami mniej mhm. wysokości. Tak. I wydaje mi się też dla wielu ludzi od nas y, przepiękne oczywiście książki napisane potem, zrobione potem filmy z serii Władca Pierścieni, że to jest jakiś rodzaj takich, wiesz, no to przez to są na legendach, na podaniach, na przekazach z pradawnych czasów. Pewnie, że to wszystko ulegało pewnej zmianie, ale Y, te istoty przeróżne w dawnych czasach, te podania o krasnalach choćby, tak? To nasze pojęcie krasnal. Tak, tak. Ale to chodziło o niskie istoty po tak, prostu. dokładnie. Krasnale, krasnoludy. Y, co było, y, co było, skoro tutaj mówisz wyraźnie, że żeby tam się znaleźć, trzeba mieć absolutnie specjalną wizę i jakoś być zakwalifikowany, mieć potrzebę. W Twoim przypadku, czy odczytałeś, e, dlaczego mogłeś to zobaczyć, jaki był cel tej czy innej podróży? Mhm. E, dlatego, że jestem nauczycielem i mm, prowadzę warsztaty i zajęcia i bardzo często w trakcie e, procesu wyjaśnienia, wytłumaczenia czegokolwiek trzeba mieć bardziej szeroki pogląd. To Przeważnie e, chodziło o branżę, o tym, że żeby wytłumaczyć, e, jak zbudowany jakiś tam pokój albo działka, albo miasto, trzeba wziąć pod uwagę zarówno całe państwo, albo ziemi. I mm, Zarówno na przykład jest takie potrzeby mitologiczne, które pozwalają nam poznać, kto my i gdzie my znajdujemy się, kto jest те, которые есть poza зasięgiem naszego wzoru, poza zasięgiem tego, co my widzimy. Bo to wszystko ідеальні укладається, як то додаєш до свого святопогляду, ідеально укладається wspólny образ. А так як чоловік жиє, то він як якби мислі, от він є сам, єдиний в космосі, нема інших э, планет і, і, і вогалі. А тут навіть є так, що навіть на нашій планеті є кілька рівнолеглих цивілізацій, які навіть і тут жиють, де ми на поверхні, і там жиють. И вот та wiedza, она daje ten cały obraz i pewność mówienia tej wiedzy informacji, bo пока nie przeżyjesz to na własnej skórze, to ty mówisz tak jak gdyby bardziej od głowy. A jak tu przeżył, to już właśnie wszedł w, w ten świat, przeżył, dotknął tego doma, który rośnie. I ty masz to uczucie, to jest niesamowite. Tak, niesamowite wrażenie. A mm, znaczy to jest takie pytanie dyżurne, też banalne, bo y, nie ma takiej normalnej, oficjalnej wiedzy. Jest zresztą cały czas robione wszystko, by mm, wiedza o tym, że tam w podziemiach żyły i nadal żyją różne mm, kręgi cywilizacyjne, różne grupy istot, jest ta wiedza cały czas zwalczana. Y, ci na dole też nie chcą, y, tak. bo gdyby chcieli, żebyśmy się dowiedzieli o tym, że oni tam są, czy czy to wynika między innymi z obawy, że gdyby ta współczesna cywilizacja, która na tej planecie żyje na jej powierzchni, dowiedziała się, to pierwsze co by zrobiła, to by tam ekspedycję karną wysłała, żeby, żeby to zniszczyć, zobaczyć i zniszczyć od razu? Tak, jak kiedyś robili, szukali Eldorado, wynosili to złoto, mm. bo wartość na przykład złota u nas na ziemi jako metala jedna z najwyższych, a tam ona używaється zupełnie dla innych celi, dla przekazania wiedzy, informacji, robią się tabliczki, teksty, teksty, из злота robią się różnego rodzaju takie posągi, które służą określonym celom. I rzeczywiście nasi bankiery poprzez archeologów szybko by to wyniosli i natychmiast zaczęliby sprzedawać na giełdę. No a, a kolejna wyprawa rabusiów pod tak. auspicjami rządów najsilniejszych byłaby wysłana, żeby tylko to złapać. Zresztą daleko szukać, wystarczy zobaczyć jak ta współczesna cywilizacja kolonizowała powiedzmy obecne Stany Zjednoczone, Amerykę Północną, czy, czy Afrykę, prawda? Dokładnie. Czy też Azję, no bo, bo to wszystko się działo, to była jedna wielka wyprawa łupieżca. I po prostu zdobądź, podporządkuj i zabierz y, to wszystko, co biała rasa umiała zrobić. Oczywiście twierdzi się, że tam y, cywilizację przy okazji jakąś rozwinęła, no ale jaka ta cywilizacja jest, to wszyscy widzimy. Mamy teraz kłopoty z jej zaakceptowaniem, ale też mm, ta, ta pokora, która wynika z faktu, że te inne cywilizacje istnieją i też mm, czy one z kolei chcą, mają jakieś takie według plany, żeby nie wiem, kontrolować czy zawładnąć tą cywilizacją, która żyje na powierzchni Ziemi? A to jest różne. Ile tam вот grup jest tych, a nie każdy ma swoje <clears throat> cele. Właśnie. Jest, który jest jak gdyby bardziej przeciwko, jest, który bardziej wspierają, to zależy od, no tak jak cały kosmos. Cały tak kosmos samo. wszędzie, co na dole, co na górze, co mało, podobne. To tak samo jak i na planecie Ziemia tak na powierzchni. I Jedni się popierają, wszystko to drugim. samo. Naprawdę i, i wszyscy mm, ludzie, którzy jest tu na Ziemi jako dusze, oni jest przedstawiciele różnych cywilizacji. Mm Na przykład ta szkoła, w której ja uczyłem się tej <clears throat> jogi, tam dokładnie tak mówiło się, mm, że my wszyscy ludzie na Ziemi jako dusze należymy do tych 5-6 e, głównych e, raz, głównych grup. Nie, nie chodzi około że skóry, narodowości, a jako duszę, jako istota. I jedni bardziej walczymy za to, żeby ziemia była zielona, drugi walczą, żeby była czerwona, drugi walczą, żeby była brązowa i tak dalej. W Twojej książce Podziemna cywilizacja, przypomnę, Bóg lubi się kochać, tom trzeci, Podziemna cywilizacja, spośród tych 20 rozdziałów jeden nosi tytuł nad Nadludzie nadludzie tutaj, mhm. co, co, to, co to pojęcie oznacza, dlaczego, dlaczego właśnie e, e, takie, e, takie pojęcie zostało użyte w tej książce, nadludzie. Spotkałeś takie istoty, które by można było nazwać nadludźmi, czy jakimiś wyższymi istotami? Ну так э, як кожен день ми спотикаємо э, change та еволюційної лестниці, еволюційної драбини. Ми, еволюційної драбини, так. Ми її спотикаємо псев, комаров, так. тех, которые ниже ніби нас. І так само є те, которые виже нас. І э, правда є в тим, що жаден, ну, візьмемо королюха. Королюх нігде не бачить чоловіка цілком. Вот, если королюх подходит до человека, он видит альбо его бут, альбо его шнурик, он не в стані побачити э, э, цілого чоловіка. Так и мы э, в силу ограничений мы nie widzieć całego świata, no to nie oznacza, że ani nie, nie istnieje. istnieje. I tym bardziej jak teraz zaczynają znajdywać ziemię, wykopywać coraz bardziej więcej takich szkieletów dużych tak. rozmiarów, istot tych, i tak dalej. Tych gigantów na Gigantów i tak dalej. Nie tak dawno jeszcze w Japonii Nawet jest czarno-biały film. Japońska imperatorska rodzina siedzi i wśród nich siedzi taki gigant 3-metrowy. Jest takie filmy, w których nawet to pokazało się jeszcze na żywo. To nie oznacza rzeczywiście, że każdy gigant należy do tej rasy, która jest nad, nad nami, nad ludźmi. To jest, ale nas to musi naprowadzać. A nie musi ukrywać się dlatego, żeby my rozwijali się, żeby nam nie chciało się przełożyć nasze problemy na nich. Bo to, tak, to jest tak, główna przyczyna. Myślę, że agresja ludzi by tu była bardzo dla nich niebezpieczna. Tak, i niebezpieczny po prostu my by zaczęli modlić, a dajcie nam to, dajcie nam to i tak dalej. A... Albo zawsze by zaczęli nazywać diabłami, no bo w tych wierzeniach naszych religijnych coś pod ziemią to musi tak, być złe, więc to diabły, szatan i tak dalej. Dokładnie. E, szkoda, że ta ludzkość, pewnie nie cała, ma tyle jeszcze właśnie zastygłych świadomości, wiesz, takich przekonań bardzo destrukcyjnych, nieprawdziwych, które prowadzą do niszczenia jednej nacji, e, prawda, przeciwko drugiej, czy religii. To jest e, ciągle przedszkole. Czy z tych podróży, ale też i innych przecież Twoich doświadczeń, mm, wynikałoby, że mm, ten stan cywilizacji na Ziemi jest jakiś szczególny, Koniec końców w ciągu bardzo krótkiego czasu po II wojnie światowej nastąpił ten gigantyczny wzrost ludności. Mamy ponad 7 miliardów. To jest olbrzymia populacja, olbrzymia ilość dusz, które zeszły tutaj. Stosunki na Ziemi są bardzo toksyczne. Bardzo toksyczne, chociaż jest dużo pięknych rzeczy, to wiadomo. Czy oni to widzą? Przynajmniej ci bardziej światli z nich, którzy są pod ziemią. E, rzeczywiście <clears throat> widzą, kontrolują, kierują i, i ten proces idzie według planu, z tego co ja znam, planu gospodarzy naszej ziemi i my możemy na niego narzekać, możemy zgadzać się, możemy osądzać, no póki jest to nieunikniona część tego procesu, kiedy ludzkość musi e, dotknąć zła, e, żeby poznać dobra, mm -hmm. można mhm. tak powiedzieć, tak filozofski. I jest siły, które w tym e, pomagają, które przeciwstawiają się temu. No jeżeli filozofski na to patrzy, to mm, nikt tu nie cierpi bez przyczyny. Wszystko jest Powiązane, mhm. swojego powodu. Wszystko się wzięło. E, a czy spośród tych kręgów cywilizacyjnych podziemnych, które mają wysoką rozwiniętą technologię, a mówiłeś o takich, to oni dysponują technologią, która z kolei pozwala im być nie tylko pod ziemią, ale nie wiem, w kosmosie, w Tak, układzie dokładnie. słonecznym? To jest dla nich, to jest można powiedzieć, te mm, przestrzeni podziemne, to jest w rodzaju naszego garażu. Вот jeżeli my mamy Takich parę baz po prostu. podziemnych. Samochód, i mamy garaże, tam stawimy, tam coś tam my robimy, coś wykonujemy, dorobiamy, podrobiamy, mamy jakieś tam fabryki, oni tam również mają swoją działalność, fabryki, coś produkują, coś tam robią i przesuwają się w przestrzeni kosmosu absolutnie spokojnie. Jest e, спокойні. Єсь... Попросту можна powiedzieć, так це, це parę sekund idzie ruch tych tam z powrotem. Tak jakby ruch samolotowy, samochodowy, Dokładnie tylko tyle, na my nie widzimy, to prawie tak. nie widzimy. Jeśli my usiądziemy na lotnisku, nagramy kamerę, później wkluczymy ją na szybki bieg, to jest wygląda tak jeden za jeden wlatuje, wylatuje, wlatuje, coś podobnego. To jest ruch idzie, on idzie na różnych частотах, w innych branżach i nie zawsze jest dostępny dla wzoru. Chociaż czasami nawet e, można fizycznymi oczami to widzieć, jeżeli mm, зеркнуть под окрешленым контом, под окрешленной призмы, под окрешленного роdzaju nawet шкло. Есть istnieje takie szkło. Jeżeli widzieli вот te starożytne nasze filmy o różnych szpiegowcach, widzieli они zawsze jest w okularach. Угу. Бо там есть камерка. Ну, właśnie nie dokładnie, bo wtedy jest. jeszcze kamerki nie było. Teraz to można Апарат, na Алиэкспрессе да. zamówić okulary z kamerki. Да. Chodziło o filtrach. Aha, filtry, żeby widzieć inne częstotliwości. Tak, do, dokładnie. Nawet jest ten film e, e Oni żyją. Tak, tak, tak. Jest, e, oni tu już są, czy oni... To jest, tam na ta temat, sama idea tak, tak. pokazana. Jak ktoś założył odpowiednie okulary, to widział, widział że to są obce. Tak. Mhm. I są takie, przy pomocy których my, my zmieniając no częstotliwość, nawet fizycznie możemy to widzieć. Tutaj, wiesz, to są kapitalne rzeczy. Jeszcze ja przez lata zajmowałem się tematem pozaziemskiej cywilizacji, UFO, więc ten temat jest bardzo bliski. Y, po dziś dzień, y, tak z historii widzę, ale szczególnie tej współczesnej, mm, zdjęcia aparatem fotograficznym, szczególnie takie, jak to się mówi, poklatkowe, gdzie masz bardzo dużo y, na sekundę możliwość zrobienia zdjęć. Dopiero wtedy, a wiele osób tak sobie bawi się i robi, widzi olbrzymią ilość dziwnych obiektów, często w kształcie mm, tak zwanego cygara. Ja sama sporo takich zdjęć choćby z Wylatowa. I to jest taki dowód na to, że mm, po prostu e, ten ruch, tak jak opowiedziałaś, jest taki gęsty, taki gęsty. dużo, tylko że prędkość przesuwania się i częstotliwość jakby dla naszego oka jest prawie niewyłapywalna. Niemożliwe, bo to przylecioma nawet tak, nie, nie zdążyli. mila oko, Milan oko potrafi te 30 tak. klatek zarejestrować na sekundę, tak, no ile. Dokładnie. A tam to się odbywa y, z olbrzymią prędkością i jak są, słyszałem o doświadczeniach, też taka mała dygresja trochę techniczna, y, pewnych badaczy z Stanów Zjednoczonych, głównie gdzieś zachodu, którzy specjalnie kupowali wysoko tak zwane e, obrotowe kamery, gdzie jest, y, tak się w firmach przyrodniczych stosuje, są bardzo drogi sprzęt, gdzie tam na przykład można mieć tysiąc czy nawet dziesięć tysięcy tysięcy klatek na sekundę i wtedy tego typu y, ujęcia dużo bardzo jest rejestracji. No ale z kolei ile to trzeba się napracować nad materiałem y, wideo, gdzie y, w ciągu jednej sekundy masz na przykład 10 tysięcy klatek. Tak. <laughs> to, a, co, a co dziesiąta klatka będzie dopiero, albo co tam tak. jedna będzie coś miała na sobie, to będzie pusta. Więc my się rozumiemy, na czym polega kwestia tego, że my ich nie widzimy, ale ja jeszcze, już to są naprawdę fundamentalnie ważne sprawy. Ja, ja osobiście też bardzo się tym ciągle pasjonuję, mimo że widać mnie mniej w tych tematach teraz. E, też nie było takich pretekstów, też się nic takiego na zewnątrz nie dzieje. E, powiedziałaś o ich obecności w kosmosie, ale dopytam, czy w związku z tych czasami, jakich teraz e, żyjemy, czy ma coś się według Ciebie generalnie coś szczególnego zdarzyć? E, czy może dojść do, jakiejś, e, do jakiegoś e, też momentu, że to się ujawni, bo władze mhm. mówią o tajnych komórkach wojskowych, amerykańskich, rosyjskich, chińskich. Oni mają gigantyczną wiedzę, a nawet komunikację z niektórymi grupami, które też i pod ziemią mają bazy. Czy coś z tego co jest, zostanie ludziom jakoś szerzej pokazane, bo niewiedza, w jakiej żyjemy, jest y, szokująca. Dla mnie dużo bardziej szokujący jest fakt, że ludzkość jako całość śmieje się z tego i nie wierzy, niż to, że oni tu są. Tak. I mm, ja zadawałem podobne mm -hmm. pytanie, jak spotykałem się z takimi y, istotami, które albo równolegle z nami, albo nad nami. I mm, powiem trochę mm, coś takiego, może, co za bardzo spodoba się tym, którzy lubią UFO i szukają tej wiedzy, informacji. No, proszę mnie dobrze i prawidłowo zrozumieć, to nawet nie tylko moja, moja opinia, a to prośby tych istot, żeby ja to doniósł do ludzi. Mm -hmm. Я теж моцно chciał, навіть я маму ще гdzieś на стриху кавал такі, такого шкла із окна, як єдно уфо прилетіло, то таке повстала ідеально округла дюрка і так шкелка випадла. І до діч я trzymam, э, но нікому так замоцно не показую і так далі. І не хвалю ще тим тераз, хочеш похвалилом ще. Но ході мені очим. Ми вчиляємо ще ту на землі, Żeby coś dokładnie doświadczyć. I wcielamy się w ciemno, w tych dekoracjach, które jest w stanie widzieć tylko fizycznymi oczami. Wszystkie e, obsługi, ci, kto tworzyli te dekoracje, te reżysery, aktorzy i tak dalej, kto świeci, kto nagrywa ten cały film nasz, tak jak Szekspir powiedział, życie jest teatr, wszyscy ludzie w nim jednocześnie aktory i, to, i tak dalej. I вот сбыт duży interes tego tematu i otwieranie tej informacji, ona idzie jak gdyby wbrew praw natury. Bo mhm. człowiek, e, gdy my umieramy i wychodzimy poza ciało i pójdziemy tam w te światy, my tam wszystko to znamy, znamy gdzie to, jak, ile tu cywilizacji na ziemi, ile równoległych, jak to wszystko wygląda, jak to dzieje i tak dalej. No, jest przyczyna <clears throat> według których my tu wcieliliśmy. My wcieliliśmy coś doświadczyć. E, ogólnie my wszyscy wcielamy się, żeby nauczyć się kochać coraz bardziej, coraz więcej i każdego i wszystko i tak dalej. I między innymi przychodzili nauczyciele i święty i Jezus i uczyli nas temu. I z tego punktu widzenia Otwieranie tej informacji czasami idzie wbrew praw natury i my znamy tysiące przykładów, jak ludzie występowali na telewizji, mówili tam o UFO, tak, podziemi tak. i na jutro znikali, albo ich znajdowali, że oni sami siebie tam strzelili, albo coś tam zatruli, samobójstwo, chociaż wiadomo było, że to było zrobione kimś. Także w w tej branży, w tej dziedzinie poznania tego świata trzeba utrzymać równowagę, mhm. bo część informacji, ona wszystko jedno musi być zamknięta, żeby człowiek i ja, i, i ty, i każdy, kto tu żyje, mm, coś doświadczył e, całkiem nie wiedząc, co jest w ogóle naokoło. Żeby on był całkiem zagłębiony tylko w swoją sytuację, tylko w problemu rodzinnym, działalność tam sprawy sądową, albo sprawy dzieciaczym, albo sprawy szkolnym, albo związanym z jedzeniem, albo z życiem, albo z, z czymkolwiek. I żeby on nie pamiętał, że on jest nieskończona istota, żeby on nie pamiętał nic. I on był całkiem tu i teraz totalnie. Nie znał o tych ufalutkach, o tych podziemiach, o tym, kto rządzi, tym, żeby on był całkiem jak gdyby odłączony od tego, żeby na maksa przeżyć to życie. I вот równowaga między tymi dwoma skrajnościami i daje nam szansę długo żyć i szczęśliwe. А те, кто przekraczali te granice szybko odlatali i szli przeciwko Matrix i przeciwko władzy naszej ziemi. I ja i ciebie i wszystkim naszym słuchaczom życzyłbym trzymać się tej równowagi, bo życie jest cenne, nie ma po co je marnować na udowodnienie tego, że coś jest. Jest. Nie ukrywam, jest, ale zarównoż i nie chodzę na każdą rogę, nie krzyczę nawet. Po raz pierwszy, co tak, było dla ciebie zaskoczeniem bardzo, ten tak, temat. Chociaż Zazwyczaj wszyscy znają, że ja po prostu jestem wykładowcą, nauczam tam nauki takie, takie, takie. Wiesz, Lucis, poruszyłeś, myślę, jak mało kto w tej przestrzeni związanej z kosmosem, z obecnością różnych istot i pod ziemią i gdzie indziej, fundamentalny temat. Ja też sobie z tego zdaję sprawę, chociaż byłem i ciągle jestem fanem tych, tych ciągłych poszukiwań, kim oni są, skąd oni są. Y, widząc ten olbrzymi opór materii i czy stoimy pod, przed ścianą, że dalej się nie można w zasadzie już posunąć z tą tak. wiedzą, z tą informacją. Też nawet niektórzy mają mi za złe wprowadzenie telewizji TV, czemu ja tak odszedłem od tej swojej pierwszej miłości, cudzysłowie, jakim było kosmos, UFO i tak dalej, bo zostałem dotknięty w 90 roku mniej więcej tą, tą miłością do tego tematu, a z tego tematu przyszedłem na wszystkie inne. <laughs> Tak, Również dzięki temu te... żyjesz i <laughs> jesteś szczęśliwy. tak, także to też miało swoje dobre, dobre strony, bo zacząłem od kosmosu i UFO, a na wiedzy tak. duchowej koniec końców skończyłem, ale też, ale też, bo chciałem tutaj podrążyć, bo to naprawdę rzadko się zdarzają takie rozmowy gdziekolwiek w Polsce czy, mm, mm, bo to jest bardzo przekonujące, stąd też można lepiej zrozumieć pewne religie, na przykład, nie wiem, katolicy czy chrześcijaństwo, tak. które tak niespecjalnie ochoczo się otwierają, zamykają, tylko tak. tu chcą, mhm. żeby ludzie doświadczali miłości, tak. tego wszystkiego. To nie chodzi tylko o religię, ty tak. też nauczasz tego wszystkiego, ale tak. jednak jest ta ewolucja i ta ludzkość y, poszerzała. No, sama Dokładnie. weszła w kosmos, sama Dokładnie. ma technologię, więc jest już pewne pole, prawo do tak. pewnego pola wiedzy, tak. prawda? No idzie poszerzenie mm -hmm. stopniowe i na określony moment każda ludzkość przez władców naszej ziemi, ogrodników naszej ziemi dostaje kolejną porcję. Dostali, uświadomili i dziękuję. A zbyt mocne zainteresowanie mm -hmm. próbowanie wyleźć za te poza granicę, ono jak gdyby naraża naszych nauczycieli. No tak jak je, jeżeli w szkole uczeń 5 klasa siedzi i nie chce mu tu siedzieć w 5 klasie, cały czas wyskakuje na korytarz i chce do 9 klasy. Rzeczywiście i dyrektor, nauczycieli i sam układ szkoły będzie przeciwko temu. On będzie go wrócać albo po prostu wygoni z całą z szkoły. To znaczy człowiek przestanie żyć. No, jeżeli tak alegorycznie wziąć, że szkoła jest życie. Jedno із упокаження в школі є непокорного, або неправідливого, або кепського учня виганяли за школу. Было у вас теж chyba так? Zawsze tak jest. Ну, właśnie. Так и с życiem. Если человек, он выходит поза границы, и главное вычувать. Та wiedza, информация, она поволі отвирается, отвирается. Если человек идет згодnie z tym Normalnie on żyje, to nikt mu nie ma przeciwko. Wszyscy, kto wychodzili za ten tempo, zaczynali na przykład, oni musieli dostać tą wiedzę informacji, na przykład o podziemnych bazach, tak jak od w Stanach jest mm, sporo podziemnych tak, miast tak. i tak dalej. No jeżeli он сам знал, не было в том проблемы, но як только он начинал доступнять тем людям, которые еще не были готовы, на тих мяс зникал, приходили Man in Black и, Довольно. и до видения. выгоняли его с той школы, чтобы он зразумел, ну попросту, ну то есть на логике ясно же, если учень 10 класса приходит до 3 класса и начинает подповядать тем з 3 класса, як там trzeba dwa razy dwa i tak dalej, to też jest niedobrze. Wiesz, w jakim sensie koresponduje to, co mówisz choćby z mitem o Prometeuszu? Dokładnie. który też wykradł ten, y, tą wiedzę, ogień. ogień. prawda, by dać go ludziom, a bogowie uważali, że to jest za wcześnie. Było za wcześnie. No tak. Oczywiście zawsze jest ta potrzeba równowagi, bo zawsze ktoś jest pionierem, zawsze ktoś przeciera drogę, musi być pierwszy, narażać się tym właśnie nauczycielom, że co ty tak się sforujesz do góry. Do <clears throat> pewnego miejsca to ma sens, bo zawsze są potrzebni tacy liderzy, tak, którzy ciągną pozostałych, ale jeżeli on się oderwie całkiem, to jest nikajt. Nika i straci też możliwość tego, co jest najważniejsze w doświadczeniu na ziemi, żeby doświadczyć konkretnych rzeczy. Powiedziałeś rodzina, dziecko lub brat dzieci. Wszystko, co ci się tutaj mm, doświadcza, często w takich bardzo prozaicznych rzeczach, Dokładnie. jest szczególnie wartościowe. A my Napra- tego niespecjalnie mm, tak. marzymy o wielkich przygodach, podróżach, tak. a tutaj trzeba przeżyć czasami bardzo prozaiczne rzeczy. Proste wyniesie śmieci z no pokorą przed żoną mm. albo y, zastaw swój свой самоход, przestań grzebać w komputerze, weźmij dziecko i pojdi usiądź w pieskownicy i w, piesk, w, pieskow, no, w tej І пограй з ними, бо то є найважніше, втеди ти учиш мілощі. Ти вчилив ще, щоб научити покоже, мілощі і іншим тим цехам, яких тобі бракує. А теж ten świat istnieje, że za tymi dekoracjami stoją inne cywilizacje, inne kosmici, inne ufalutki. No prawda, prawda, ale co ciebie to da? Co to zmienia? Nic, nic życiu? nie zmienia. Wszystko jedno, musisz przyjść do domu, wyłączyć komputer, wziąć swoje dziecko i pojść i pojeździć z nim na nartach, na lyżwach albo zająć się pomocą im tam театром и так далі. Втым э, есть твой развой, в тым есть твоя помощь тому детску и так далее, там есть твоя миссия. И ты пришел в ten театр. И будь добрый, выполняй свою миссию. Не выполняешь свою миссию, идешь на повторка, идешь на очистие запасовые для иных душ, для иных родов. Czy jak się porządnie nauczy szkole z zakresu algebry, matematyki, geometrii, to nie masz co potem myśleć o jakichś genialnych wynalazkach, bo nie tak. masz do końca przygotowania. Bardzo Chociaż się to jest bardzo złożone. Słuchaj, mm, y, wiem, żeby tutaj można było jeszcze całe godziny rozmawiać, e, tak fascynujące rzeczy poruszasz i mądre i głębokie, ale tak jeszcze próbując, wiesz, takie podsumowanie zrobić, nie tylko y, tej jednej książki y, podziemia cywilizacja, bo to się ciągnie przez cały cykl, Bóg lubi się kochać. E, to co właściwie skoro mówimy o miłości, tutaj też są takie rozdziały dotyczące seksu, tak. wraca ten, ten element seksualności. Bardzo dobrze, bo ty w tym nauczaniu y, cały czas tą seksualność y, y, człowieka w powiązaniu z miłością utrzymujesz jako coś, wyciągasz ją ciągle na wierzch, żeby stwarzasz balans no, taki. taki balans, ale mhm. też czynisz z tego jakby jakiś centralny obszar doświadczenia człowieka i szukania balansu w tym wszystkim. Może dlatego, że ten popęd seksualny Y, który musi iść w parze z uczuciami, z miłością, jest jakimś głównym paliwem tak naprawdę e, życia człowieka i opanowanie tego właśnie obszaru y, uważasz za najistotniejszy w ogóle dla życia człowieka? No bo to ciągle się przewija. Tak. E, Również w tych podziemnych podróżach Dokładnie. zapewne po coś Tomjawisz, tak, jeszcze jest. Cię o to zapytam. Tam jest. I, i to jest kluczowe słowo, to co mm -hmm. powiedziałeś, to jest kluczowe słowo, że to jest paliwa. Mm -hmm. My przecież wszyscy znamy, że każdemu mężczyźnie, każdej kobiecie, każdej kobiecie daje się od narodzenia 500, na całym życiu 500 komórek jajowych. Żadna z nich nie użyje wszystkie. Wiadomo, że ten nadmiar daje się dlaczego. I temu jest przyczyna. Naprawdę nasza seksualność dała się nam i daje się, żeby бы мы могли жити довго і щасливо, как полива, як нажендя для уздоровения, нажендя для комунікації, щоб до самого останнього моменту життя жить полным життям, радостным певним, щасливим, zdrowym i tak dalej. I to jest po prostu główne nasze paliwo. A między innym ono jeszcze jest przyjemne. Mhm. Przecież jak fajnie siebie czuje człowiek, gdy on przeżywa komunikację między sobą i umiejętność, вот tą energię, nie wybuchnąć w miodowy miesiąc i skończyć, a później ostatnie lata żyć w żalobie, a rozciągnąć na całym życiu. I jest nauka o miłości. Temu uczy i Kamasutra, i Tantra, i ta o miłości. Jak tą energię ozdrawiać, вот tak jak opisane w tej książce Młodzące Jabłka. Jak dzięki tej energii radzić ze wszystkimi problemami. To jest takie mocne paliwo, które pomaga człowiekowi z każdego rodzaju udręki, z każdego rodzaju nieszczęścia, wejść w to, co on chce. On może zmodulować nowy narząd, może, może zmodulować nowe zdążenie życia, nową sytuację. Może część tej energii przekształcić w rzeczy materialne, które mi potrzebne. Hmm. A skoro tak wspomniałeś o tych 500 komórkach, znaczy jajowych, tak, u kobiety, jak to tak filozoficznie, ewolucyjnie skomentować tę gigantyczną ilość plemników, jaką produkuje mężczyzna. To samo. Ten nadmiar daje się nam e, Większość ludzi myśli tak, cały ten nadmiar дается człowieku, po pierwsze dla zapłodnienia dzieci, no i to logicznie, to jest sprawiedliwe, a po drugie dla przyjemności. І от з другим тут важні не є докладні так. Według прав натури ten nadmiar naszych wszystkich sił, nasienia, plemników, komórek jog dajecie człowieku, no pierwsza przyczyna tak samo dla dzieci, a druga dla tego, żeby my sami siebie tworzyli. Człowiek tak naprawdę może sam siebie mocno tworzyć. Jego dusza nie istnieje ab intio, jak mówią. Ona musi, musi być wyzwana do życia, ona musi wykształcać, musi budować, musi rosnąć. I вот ta energia, która jest załadowana w nasze nasienie, potencjalne, która daje nam życie, ona również musi dać życie naszemu duszy. Ona musi być tą ceglą, z którą my zbudujemy cały chram naszej duszy, całą tą świątynię. My przechodzimy siebie z jednym rozmiarem duszy, no używając tej energii i transformując ją, możemy powiększać nasze dusze. душа. Наша душа не есть такая жечь абстракційна, вона подобнее, як наше чало. Може повенкшати, загинуть, усихати, розвіячи. Э, так як ми будуємо доми, можемо збудувати малом халупка, можемо віжові збудувати. І от наша душа для свого взросту потребує того полива, тих первотних камурок, діньки тури, э, мы через досвідчення будемо будувати наступні пентри, наступні Ja obszary. obszary. E, wiesz, <laughs> nie, nie, nie, potrafię tak łatwo skończyć, chociaż już czas swój robi, swoje robi, ale jeszcze, jeszcze moment, kiedy Mm, kiedy tam podróżowałeś i spotykałeś różne kręgi e, kulturowe, cywilizacyjne, w jakim zakresie tam e, wiedza i doświadczenie miłości i tego, co nazywamy seksualnością, jest e, w ich życiu obecne, czy też nie jest obecne? Różnie, to jest, jest gdzie zupełnie to jest temat nie do, po prostu nie istnieje, na przykład dlatego, że istoty jest, które sami, e, jak u nas je... Androidy, znaczy e, e, to się mówi o androidotoczni, czyli, czyli połączenie cechów, cech żeńskich i, i, żeńskich w jednej istocie, tak, androidalność. A nie samo do wystarczającej, nie potrzebna płeć przeciwny i tak dalej. Jest takie, u których to jest akurat odwrotnie, jest bardzo mocno, no my no, by to powiedzieli, wulgarne i tak dalej. Aha, to, jest... to jest bardzo sprowadzone do zwierzęcych takich bardzo odruchów. I wracamy znowu do tematu tego, co już mówili. Podobne na górze, podobne, mm, tak jak u nas samo. na ziemi. Wszystko jest i to jest, i to jest, i to jest, i tak samo. То есть wielkiej różnicy i tak вот natychmiast podskakiwać i lecieć tam, żeby coś tam zrobić, tak naprawdę nie ma. Mm-hmm. Wszystko podobieństwo jest tu. No jest szczegóły, jest rzeczywiście momenciki, jest artefakty, tam jest takie rzeczy, które dla nas, no... Jest inne w stosunku do tego, co u nas się dzieje tak. w takim stopniu. No, a takiej wielkiej potrzeby w tym nie ma. Tak, tak żeby powiedzieć, że od jest Вот мы już rodzili się w tu na ziemi, rodzili się w tym teatrze i mamy przed sobą swój los, swoje życie. I musimy jego dokonać. My musimy to przeżyć dlatego, żeby coś doświadczyć. Przyjdzie czas, jak będzie w tym potrzeba, ty narodzisz się tam, tam, tam i będziesz miał to doświadczenie. W tym nie ma problemu. Człowiek nie jest ograniczony. Jak on skończył jakąś inkarnację, wcielenie, on zawsze może wcielić się gdzie chce. В тим нема проблему. Проблема в тим, що чоловік, як він вчилив, що юж мав перед собою якось задання, це ж до виконування, заінче там своїм дітям, або зробить там жоні своєї, там, або своєму менеджу якомусь То тобто іначе йому виражити милость, він починає утекати і лятати за тими уфалютками, гребать в тих яскинях, бігати під тими різними лісами, лапати тих зелених або небесних чоловічків. Замість Sam mam trochę w życiu takich sytuacji, ale z drugiej strony, wiesz, żeby nie ta pasja y, odkrywania świata, no to z kolei przeciwieństwem jest takie zakopanie się y, w taki y, typowy, wiesz, grajdowe, gdzie, gdzie to życie jest z kolei takie dość mało ciekawe, więc te tak. wyzwania zewnętrzne zawsze inspirują. Zresztą kobiety też dzisiaj mają swoje pasje, które wykraczają poza to, że muszą tak. dobrze ugotować, wyprać, tak. wychować dziecko, bo jak wiesz, już jest trochę inaczej. Ja mogę podać radę. Jak tylko ty e, w czasach, które ci тебе вот данные, вот, ну, например, досталась наука, ну так как в школе досталось задание до а, Ты на то задание до мола досталось, наприклад, 3 дні. Ежели за первых 2 дні, вот вы, мы в вчиться учились в школе, за первый один день зробив задание до ты 2 дні пужні маєш вольний, робиш, що хочеш. Вот так само у нас в эволюции. Ежели мы на надонжамы свое задание до выполнить, покахать своим жены, выполнить задание с детьми и так, далее, то в теды, та пшестрень острижается, и мы може ми biegać za tymi ufalutkami, coś tam robić, coś tam czytać. Masz wolną wolę, proszę bardzo. No najpierw wypełnij swoje zadanie. To, po co ty tu przyszedł? Ty przyszedł, żeby w ostateczności nauczyć się kochać, uczyć się uświadamiać, wybaczać, przepraszać, litości, czułości, gdzież agresywności, gdzież nienawiści. U każdego swoje zadanie. To jest cała ziemia, to jest wielki supermarket dla doświadczeń. Każdy doświadcza swojego. wypełnił, proszę bardzo, jak masz wolny czas, zajmij się. Żeby pogodzić te dwie sfery życia, taką trochę autobiografii, to tak. swoją córkę, kiedy była mała, zabierałem na swoje imprezy o UFO, na badania, ale potem był kłopot, jak dorosła, to już bała się, żeby tato przychodził na wywiadówki, <laughs> bo to już było świadomość, że owszem, to jest ciekawe, ale nie wszystkim się to podoba i się tak. z tego śmieją. Dokładnie. E, więc te pasje czasami i sfery życia troszeczkę ze sobą, e, no nie konweniują, tylko właśnie Dokładnie. troszkę się e, E, tak powiem, e, wzajemnie dotykają i konfrontują. Słuchaj, by można mówić e, całe godziny, widzę z Lucisem o tych ważnych sprawach, ale sądzę, że dobrze by było po prostu przeczytać mm, mm, przynajmniej niektóre jego książki i, i potem e, spróbować wrócić do, do tej rozmowy, do tych rozmów z Lucisem, kiedy znowuż będzie w Polsce. E, bardzo mi się wydaje inspirująca jest ta właśnie książka Podziemna Cywilizacja, bo zawiera w sobie takich dużo bardzo konkretnych opisów, konkretnych informacji, których małą część tutaj usłyszeliście. <clears throat> żeby tą książkę y, tak, dotrzeć do niej, to trzeba wejść na stronę internetową. Tak, gdzie... lofoflew.pl mhm. Y, no i jeszcze dwa zdania myśmy sobie powiedzieć, bo przyjechałeś, y, wyjeżdżasz gdzieś, ale jeszcze zdążysz ponoć jakieś warsztaty przeprowadzić w Polsce teraz w najbliższym czasie? W najbliższy weekend mamy, piątek. Teraz weekend, tak. piątek, sobota, niedziela, tak? sobota, tak? Gdzie to będzie? Mhm. W Poznaniu czy gdzie? To? E, pod Poznaniem, Pod Poznaniem. I też mhm. informacje pod adresem jakim? Tak, to wszystko jest na stronie, na Facebooku jest jest, także... A wystarczy napisać też Lucis, jakby tak, ktoś chciał? Lucis na Facebooku, mm -hmm. Szkoła Miłość Życia mm-hmm. albo loveoflife.pl mm-hmm. Bardzo pięknie, szczerze mówiąc, mm-hmm. gdyby nie to, że, że sam tutaj mam jakieś e, warsztaty mamy, które musimy przypilnować, to sam się wybrał akurat <laughs> na te warsztaty, jeżeli jeszcze wolne miejsca w ogóle są, ale to już do sprawdzenia bezpośrednio na Facebooku e, czy na stronie internetowej waszej. No cóż, Lucizno, bardzo Ci serdecznie dziękuję za tę wizytę. Proszę, Było naprawdę proszę. pięknie, głęboko i, i, i to y, jest inspirujące i zapraszam Cię na, na kolejny tu pobyt w naszym studiu, jak już y, będziesz po różnych jeszcze wyprawach, bo też na świat daleki się wyprawiacie z grupą. Y, y, tych, którzy przeczytają tą książkę, czy te wcześniejsze, to też będzie dobry materiał, by zadawać pytania, czy dzielić się refleksjami. Wielkie dziękuję Ci bardzo, bardzo naprawdę dziękujemy. to było piękne, tak, bardzo mhm. pięknie. Myślę, mhm. że Wy też tak to odczuli. Y, dziękuję bardzo również Wam za uwagę, moi Lucisowi.